eta ongetori hitz eta putz emankizun bereziuntarat, berezia zendako, ebe espaita usu gertatzen eh, gaurko egun bat. Bo, espikatzeko, egun berezia da gaur, hartu ziste, otxailaren ogeita behatzia da. Lau urte guziz gertatzen da, hogeita behatzia izaitea. Hogeita behatzia, otxailean, ez trompatu, bestena urtean amekaldiz gertatzen baita, hilabete oro, hori bakizie. Ta ze ideia, lau urtero otxailaren hogeita behatzia gehitzea. Eta sustut zer gatik otxailak ez ditu oitamar ala oitameka egun besteak bezala. Ba, horeka bat sortzeko da gure egutegiaren aldea edo desberdintasuna eta lurrak eguzkiaren inguruan egiten dituen errotazioen artean. Bon, horako zeitez, nintxartuko xe eta sunetan ez duzie eh, jakina inundik elduden. Espero dut behintzat ez baitautziet gaur espikatuko. Eta otxailaren hogeita behatziak baditu bere berezitasunak. Adibidez, iduriz Irlandan, tradizioak nahi du emazteak gizonari galdegin dezan berari ezkundu nahi duen. Eta ez alderantzizkoa. Boiduriz, eh, eskubidea dute urtean zehar ere, eh, emazteak haien galdea egitea gizoner. Uf, kezkatua xerintzer egeran, emazten eskubidea baita ere eskontzaren zurrumbilo ilun hortan ere sartzeko autua egitea, bref. Eta frantzian, eh, kaseta bat ere agertzen da. Eh, la bougie du saper deitzen da, la urtero agertzen da hau, beraz, eh, ez da usu, sortzi laguntzaileek egiten dutena, aktualitatea eta absurdua nagusi, lau euro eta irurogeita sentimetan salgai da, garai batez. Biltzen zuten dirua iduriz elkarte bati eskaintzen zuten arbolen babeserako elkarte bat. Ironia pixka batekin espikatzen du beraz erredaktore buruak, dirua egiten baitzuan arboleen mosteari esker, kaseta horren ateratzeko. Bertuzie, ideia. Gaur egun iduriz, haur autistetaz arduratzen dela elkarte bati eskaintzen dute. Ospe dut, untsa dela, lau urtero ateratzeko ala ere, labuji du bon, duz denak laguntzaileak dira. Eta urte betetzen ala ere, Otsailaren hogeita behatzean sortu zisten guzieri ez da usugertatzen lau urtero da bakarrik zuen eguna, espero zuen lagunek, zuen familiak zerbait berezi pentsatu duela zuentzat. Bomadu alde hon bat, ala ere, berroita lau urte egiten maituzia direz aurten, jaten alduzi, ameka urte la bakarrik, eta beraz, be, lanera etziztela joaiten albistan da. Eta Martin Kitiok Twitterren eh, hain uh, argiki ere jeten duen bezala, bisurtea urteari egun bat gehitu behar zaio, eta egun hori, Asteleena da, bistanda. da. Ze puta semeak pentsatu du hau. Astelan, asteleenak ez eskerrik asko mesuarekin Itzetapu. Otsailak hogeita behatzi baldin bada gaur, atzo hogeita sortzia zen biztadena eta horrek zer nahi du, urtean amabi aldiz gertatzen den bezala, orain dola urte bat justu, hilabeteko hogeita sortzi garen egunean, atxe hogeita sortzi aldizkaria, aldizkari, saretirikoa ateratzen da, sarean, interneten ikusgai duzie, irakurgai Euskal Marazkilarien ekoizpen eta gogoetekin, zozokeri eta eta hausnarketekin, eta berringarrian ikatzoirakurri nuen, balio du, uh, pixka bat hartzia atxe hogeita zortzi puntu eus webgunean atxemanen duzie osoki eta be azken hilabeteetakoak ere irakortzen alituzie gainera adibide bat eh, aktualitatari lotua beraz unai gaztelu mendiaren eh, marrazkiarekin Angela Davis aipatu ginuen eh, urbildu baitzen Euskal Herriera denen idoloa bilakatu zen kolpez zainitzek ezagutzen ez bazuten ere denen laguna bilakatu zen eta irringarria marrazki untan egiten duena, Angela Davisen bisitan, marazkitan, beraz, lau egoera desberdinetan agertzen da. Angela Davis, uh, beti desberdin jantzia, beti gune desberdin batean, adiez, bat aire portuan, bestea presondegiaren parean, or, uh, Arnaldo Otegi bisitartzen uh, saiatu zelarik, bestea mendien aintzinean, eta beti bere ondoan, pertsonai bat agertzen da, pertsonai hori beti berdin jantzia, beti ber aurpegiarekin, ba, aurpegi kesu batekin edo serio bat hola dugu, eta txapa bat edo batx bat ere uh, eh, belotua berokiari. Eh, bi aizkora, ulektu duzie, Fermin Muguruza agertzen da, Fermin Muguruzaaren uh, eh, lekua beti Angela Davisen ondoan baitzen Euskal Herrian zelarik, Mesu batekin, irakurtzen alduzie, atxe hogeita sortzi puntu eus xarean eh, irakur gai. Eta bitza zala ere ipatu behar dut, uh, eh, Oskar delakoak ziren, atzo, edo gauuntan estatu batuetan sinema gintzan beraz egiten den oberena xaristatzen dute, ferroiak hautatzen dute dena den, zoin den oberena tatxarena betikoa, eta be xariak duten guziak, be normal suriak ziren, eh, autatuentan denak suriak ziren batxalbu, beraz, bo, Eh, zen parada undirik, eh, beltzen zata dibidez. Di ukandu bere saria, uf, azkenean, ogeita bost urte berantago, eh? bon, xare sozialetan eta sustut prentxan, hainitza ipatu da, haipagain nagusi batzen egun hauetan, bakia horren aldetik, bo, erramar da, bere filmen piskatxo fritu dila, eh? bref, untxapagatia zen, ez inkieta. Eta musikan, ala ere azpimaratzen alda, filme musika saristatua izan baita, eta enio morikone, azkenean saristatua entrevistatu dute ere. Zautzen uzie, musikan doinu hau. Enio, morriko hone, esaristatu eh, dute, larogeita zazpi urterekin kanten Tarantinoren azken filmean eginduen musika gatik, eta iduriz eh, kanten Tarantinoren ondoko filmaren zat, jadanik itzartua dute biek, larogeita zazpi urtetan, beraz, lanean segitzeko prest dugu musikaria. musikaria. Morrikon, eh, beraz hemen saristatua aurten bere musikarik zat lehen aldiko beraz Oskar bat ukan baitu laro zazpi urteren zat, Levi filmaren zat, eh, egin zuen musika gatik kanten eh, Tarantinoren azken filmaren zat, bostak eta mazazpi dira itzetaputzen orain, ebe iraitzekin segitzen dugu. Regular emaitea, beraz, aipatuko dugu arratsalde untan, eh, eta gurekin dugu irait, Sofia horre arratxalde hon. Arratxalde hon. Zure esperientzian ere sartuko gira pixka bat, bular eh, emaitea aipatzeko, eh, baina nor, uh, ez bat, baita, momentu untan, mopentsut ez tabaida usu edo urtero edo beti hor dela azkenean, bular emaitearen inguruan edo titia emaitea, Eh, petizio bat atera baita hor frantzian otxaila astapenean. Gelditu behar dela emazteak kulpabilizatzea horren inguruan, gai horren inguruan, beti hor baita galdera, eh, titia eman bai, ala ez, sortu berri den niniari, galdera horren inguruan, beraz, zer diozuzuk eh, iraitz emazteak sobera kulpabilizatzen dira gai hortaz? Bai, kulpabilitatearen eh, kontrakoa da azken final emaztea gelditu behar baita eh, bere erabakiaren jabe eta orduan uh, eh, titia maitea ala ez uh, bakotzaren autua gelditzen da oraindik beste gai bada joztuki nun emazteari nahi zaioan imposatu behiz uh, autu bat uh, eta emazteak egiten du nahi duena. Zata bere... petizio bat balimada kulpabilizatzea aipatzen balimada da nun baitetik kulpabilizazioa senitzen dela? Bai, zenta ba, askotan, jaiten da emazteari, titia emaitea dela aukaren zato oberena, Horrek suposatzen du beraz biberoia maitea kaltegarria dela ujaren zat, eta ez da egia, hori ez da egia ere, eh, beste aldetik eh, emazteak titia emaiten baldin badu sobera luzaz ere, entzuten aurkakoa, ez jendeari, etzinukain eh, luzaz eman behar, kasu, ahreman hori berezia da, hola, irurteko hor bat titia maitea ez abiziki sano izaiten ar, biak entzuten dira, eta azken finan, trinkatzen duena aujada, zenta, Eh, amak duen stres guztia ujari pasatzen dio, hori zuhur da, eta azken finean, ora indik, a, emaztearen autu baten aintzinean den kulpabilizazioa da, eta ahigahia dena gai horren inguruan, da um, gehienetan uh, sentimentu hori sentiarazten duena emaztea da, emazteak emazteari. Mm. Ahigahia da, ez dut ulertzen zergatik, beren ula da. Zenako, uh, senitzen duzu zuk hori adibidez? Nik senitzen dut gehiago uh, egia da, uh, nere autua da ere, titia maitea, eta nik autua ginu titia maitea, nire auja goxe mhm. nahi zen lekuan, nahi zen bezala. Mm Ez niz gordetzen titia maiteko, eta egia da, beraz, jendearen begirada uh, uh, senditzen dut, horan izaiten alda begirada goxoa, jendeak begiratzen du uh, eh, janez ze poieta den hori gitea, argazki poieta da, bada beste begirada, nun uh, jendeak begira, begiekin erakusten dautzun uh, titi hori piskat gordetzen alduzula, edo egiten alduzula piskatu juno, eta uh, bada begirada uh, januke furtiboa nun begiratzen zaituzten, baina op bere burua itzuli ez baita hori so egin behar. Mm -hmm. Eta zuk haiten duzu hor, gehiago emazten begirada duzula sinitzen, bai, eh, Nire kasuan ustut beti emaztearena izan dela, gizonek ez dut egiten. Eta e, uste duzu, segur zira hortaz, edo ez da zure buruan berdin eh, lako diena bat duzulako eta berdin begirada hori sinitzen? Ez dut dienarik eta maite dut diendearen uh, reakzioaren begiratzerat. Eta egia da egin uh, nudalarik, titia eman nudalarik nire ujari uh, diende piskatzen likuetan, ala zen, gero nere, nere iritzia da, eh, berdin mhm. eh, eh, beste batzuk, beste zerbait kondatuko lukete, baina Nikola ditu dut, bai. Oaxak, mukan dituzu, atzutan edo bate? Ez, gero beste oax mota bat da. Iago izango dira oaxak, uh, eh, uh, titia emaitearen epea luzatzen delarik. Hor, nire ingurukoen, uh, oaxak izango dira gehiago, adibidez, eh, eh, noiz utziko duzu beti uh, betizura ujarekin zira, uh, ez duzu gehiago besta itena, ez duzu edaten, ez dakite. olako oaxak gehiago. Egia ez direnak gozoz, eta azken finean, bon, titia emaiten duzularik ez duzu egiten horietan mar urtaz, eta niretzat momentu hori, eh, momentu importante bat da, eta uh, alkoholik ez edatea edo bestarik ez egitea edo ez mota hortan, modu hortan behintzat uh, uh, urtez ez da bat ere mhm. Eta presioaz gainor, uh, aipatzen maitugu titia eman bai ala ez, ona ote da bai ala ez, ala ere... Gaur egun eh, saltzen diren eh, produktuak eh, titia emaiten ez delarik, uh, dugu erraiten al, xanoak direnik ez? Ba ez dugu erraiten al, txarrak direla ere. Kaso egin behar da, titia emaiten ez duen emazte batek biberoia emaiten dularik bera ujari ez dugu pozoina emaiten. Bera ujari janaria emaiten dako eta ez du pozointzeko uh, asmorik ere ez. Egia da... Uh, Ezin dugu egan aurkakoa, oberena, egango nuke, uh, titiarena dela, hori baita, Eh, naturalena eta uh, adaptatuena niretzat aujari. Baina biberoia ez da txaja, ez da ejan behar txaja dela. Mhm. Ez gero egiten aldena erantzina ikonukeena da uh, emaz Tearen autoiek beti kondizionatuak dira, ala ere. alde batetik bada uh, bikote erabakia, eh, askotan uh, eh, bikotean erabakitzen den zerbait da, eta entzun izan dugu askotan ere emazte batek titia gelitu duela bere bikotekideak uh, zelako edo etzulako gehiago Lekua atxemaitan bera ujaren ondoan, biberoia maiteak, parte hartza, parte hartza zerbait delako, mm olako gauzak zuten dira. Eta ondotik, uh, egia da, lehen, eta hori aldatu da, bazen, uh, titia maiten duten emazte entzat, uh, ama opojaldi hori luzatuagoa zen. Bazen hilabete bat gehiago uste dut. Hori kendua izan da ere. Eta egia da, emazteak titia emaiten duelarik, uh, eh, aki gajiagoa dela. Jan mhm. behar da. Eta mhm. beraz, eh, hilabete uh, hori kenduz, emaztea hasten da lanean bere ala, eta gehienetan, uh, horiek, egin behar diren horiek egiten dira, bi hilabetetan, tip-tipiak dira, hurrak bi hilabete dituzte, eta ama behartua da alde batetik titia galditzea, zenta, Simpliki, normalki hola izan behar luke bainan ez da, eh, lan egiten diren leku gehienetan, eh, ez da deus eh, adaptatu emaiteko, edo zuk zure titietatik esnea ateratzeko normalki hori uh, legean idatziada da behartua dela, eh, mazte batek titia nahi badu, bere uh, nagusiak behar du leku bat adaptatu bere enpresan, emazteari posibilitate hori emaiteko, edo titia emaitea, edo bere titietatik esnea ateratzea bi horrengu zizadibidez. Mm Hori ez da... Zena lanera joita, bestan ez da ujarekin joan behar zuzor bat. Bai. Edo norbaitak ekarri behar dautzu uh, bi horren guziz. Bai. Bi horren guziz, bon, piskat eh, komplikatu lau horren guziz jango nuke. Edo erriten eh, uh, zuk uh, tiratza... Normalki, obligatuak dira egitea xala bat, uh, leku berezi bat, emazteak goxoki bere titietatik esne hori ateratzeko aukera ukaitea, mm. ukaiteko. Bon, gehienetan ez da egiten, beraz emazteak galditzen du titia emaitea, uh, lanean hasten delarik, beraz... Mm. Eta lehen aipatzen zinuen uh, eh, bazela olako batzuak erraiten zutela, uh, eh, arremanak entzen zaiola, edo azkenean emazteak uh, baitzuen beti arreman esklusibo hori niniarekin, be, aita adibidez, balima, aita bat balimadak asuartan, aitak galtzen duela leku bat, edo mm, ulertzen duzu hori? Uh, ez, ez du Eta ez dut bat ere, um, piskat uh, asegetzen nau, hori entzuntan dudalarik, zenta aur bat badira mila gauza egite mila. Ez abakrik janaria emaitearena, badira mila gauza egiteko, eta mila gauza hoietan, gizonak ez badu atxamaiten zerbait egiteko, Bon, da fede txajez dela, bada mila gauza egiteko, eh? benetan badira satajak, badira uh, uh, bainuak, aujari lotuak jane dut, gero aujari kintzitlarik, ez duzu deiago denborarik, beste gauza ainitz egiteko, badira beti etxeko egiteko, eh, badira gauza ainitz bere mazteaz okupatzeko ere, uh, uh, gozutasun pixkatek hartzeko, emazteak gaua pasatzen dolarik uh, egin gabe, atxaldean ejereboa hartzeko, badira mila gauza egiteko beraz. Gizonak ez badu bere lekoa atxamaiten, gizonak baldin badira kaso hortan. Bon, fede ari dira, nik eh, piskat segetzen hau gai horrek. Bai, eh? bera, zenta erraiten duzu harik, zena erraiten duzu berezia dela, ere titi emaite hori, bai? ama eta aurraren arteko aheman hortan. Bai. Gizonak ez duena azkenean? Ez duena, baina beste aheman berezi bat, sortzen alduzu, eh, bainoaren bitarte zatibidez, aurrak, niniak, urean ezartzen dituzularik, biziki berezia aldatzen dira initz. Eta hori adibidez, aitak egiten aldu, arazori gabe. Ta, titia emaitearen momentu berezi bada, benen aur batek momentu bereziak baditu bere bizi osoan, eta egingo ditu konfiantza duen pertsonarekin. Aita, ama, uh, olako bikote batez uh, ari baldin bagira, orduan uh, bakotsak bere lekoa atxemaiten aldu, biztan dena. Horeka mhm. bat atxeman behar da. Gelditzea titia gizonak uh, nahi duelako parte hartu janari emaitean, Nuretzat, eh, zentzu gabe bat da. Mm -hmm. Entan, badira mila gauza egiteko aurrekin, eta bereziki, bigarren bat delarik adibidez badelarako lehena, eta lehena zokupatu delako badira mila gauza egiteko, nahi delarik atxemaiten da, ez da, problemarik. Mhm. Eta titia emaiterakoan eh, adibidez, eh, ipatzen ginuen eh, begirada, kanpoko begirada, bon, eman zon karrikan zira, bon, bref. Benen, eman dezagun lagunen artean zira, baskari batean, eta senitzen duzu lagun baten gandik, olako jena bat naiz eta ez duen deusik janen, edo hori, jena hori ez duzu ulertzen ere ez? Ez dut bizi izan, mhm. egia ezan. Eh, salbu uh, gehiago, uh, jaiten izuna, uh, eh, luzatzen delarik titia maitearena. Mm. Uh, adibidez, aurra undiagoa delarik eta hor segitzen hartzen, er, hor bai, gehiago izango dira horakak. Gero, uh, ez dut ulertzen nola... Um, Gugiatzen alden olako erabaki bat, gainera gauk egun moda bat da, eta bon, bat egiten dut ere horrekin, baina dena goaz naturaleruntz, bio, eta zakitzer, eta titia emaitearen aintzinean norbait jenatua baldin bada, zutu dut ere, ez da, hor, eh, nahiko nuke hitz egin olako eh, pertsonai batekin diakiteko mm. zuzen, eh, zer ez duen onartzen. Barroa ez da onartzen, baina alde pudikoarena ah, gehiago. Titi bat da, ondartzara joiten zirelarik jendeago, iten da titiak ahirian, eta zer, zer egin beharko lirateke hor. <laughs> Egia, ez dut titi bat da, ez da, dianzteko manerak berriz ikusi behar dira, bera, zaba, ondio algira aldira, olako jendea jenatua bada, be, badira egi batzu hori dena debekatua da, jo eiten aldira erat, ez da, dut hori da bakotxaren askatasuna, orduan eh, ezin da, ezin dena judiatu. Bulaga emaitearen ez da bai da, beraz, intesgarria, eta begu goetatzeko, ondoko aldean kurutzatzen bat duzien, eh, mazte bat, bulaga emaitean, eh, ea nolako begirada duzien, eta behar ba, horrek ere, pentsaketak ere sortu. Baita horkakoa ere, emazte batek bibiroia bai. emaiten badu, zebegira dugun, zenta biak errespetatu behar dira. Hori da, ere. Eta emaztek ere hoien autua, ere behez beldurtzea, ere zen jaiten egiten duzu mezala, ez duzu jenarik. Jenden hain zinean, eh, zure gula jateratza eta aninari emaitea, baina... Ez da hori gainera, anira ez nera ujarit janari emaitean bai. goxe delako, puntu, ez da besterik, ez dut nire titiera kutsi ez dut besterik egin nahi, nahi dut nire ujarit janaria eman. Bistana, bentsu dut ez duzula helburua erakusta zure baina... Eh, hori da, beraza. Batzuen zat, zinezkoa da hori, hoiek pertsonalki... Ba, oien problema da, ez da ez da gurea, ez da autori itenutenean Emazten problema hori. Ez biztan da. Aipatzeko abaita ala ere, gena hori, batzuentzat ez baita inerrez. Bai, eh, emazt, eh, titia maiten duen emaztaren zaz. Bai, bai. Ah, bai, biztan hori biztan eta batzuek autua egiten dute uh, eh, zerbait ekin eta hori, hori biztan hori respetatu behar da ere, bakutsak egiten du nahi duen bezala, nahi duen moduan, eta besteak ez du deus egeitekorik. Mm Hortan bego, beraz gaurko, iraitzu fiaure, mil esker eta noko Bai, kusartio. Bai, kusartio. Eta balitaik oinua aipatzeko gai hortaz eh, eta berdin ondoko aldean segitzeko ez dudazuek ere oaxak egitea uh, gaiari buruz Twitter eta Facebooken adibidez edo gure telefono zemakia baliatuz. Laster titio bet beder gurekin iritziaren tenorea pasioaz arituko da pasioa arrazoinamendua filosofia eta elep aipagai eta bersalde gure gomita gaur Jean-Paul du aldizanen da ELB Bilbeko kide eta bozera mailearekin. Aipatuko dugu laborantza krisia. Bostak eterdi Euskal Iratietan berrien tenorea zurekin bernara gaina. Lanaren erreformaren zat eh, gobernuak gibelerat egiten ote du hasteko lege proietuaren aurkezpera, martxoaren behatzean egin beharra, haste pare batez gibelatzen du, Manuel Valtz lehen ministroak jakin arazidu hori goizuntan, erran behar da ezkerreko autetxi andana bat eta langile sindikatak horren kontra altxatu direla fierki. Bi presuen libratzea igurikatua da biharko, Arnaldo Otegi Ezkerra Berzaleko buruzagia Logroñoko presondegitik aterako da, sei urte terdiko kondena bete onduan, libratze horren kari biekitaldi finkatuak dira, lehenik biharatxean elgoibaren eta beste alarun batean donostian. Bestalde, Lorentxa Gimon jeneko presondegitik aterako da, hau osagarri arrazoinez, hunek itzorduak hartuak ditu jadanik medikoekin egina ala laster hartatua izaiteko. Erosteko hiru zentrala blokatzen dituzte goizetikunat landesetan jia sindikateko laborari gaztek, Carrefour, Intermarché eta Leclerren depotak dituzte trabatzen, horietaik dituzte ekoizpenak eskualeriko supermerkatuetarat ere banatzen, laborariek galde iten dutena da beren ekoizpenak hein batean pagatuak izan diten, gostaia estaltzeko eta laborariaren lana ordaintzeko, presioak ez laguntza enpresak diote negoziak eta iragaiten ari dira industrial eta supermerkatuen artean ekoizpenen prezioetaz eta gaur dira entxusen horiek bururatzen. Oskara, hola deitzen da kuka jantza kompainia profesionalaren azken lana eta biar emanen dute Baionako antzokian, Ion Maia eta Markos Moraua koregrafoen arteko topaketaren emaitza da, Euskal jantza eta jantza garaikidearen arteko nahasketa da, Baionako antzokian biar beraz bainan ez da gehiago lekurik. Eskuberoak! Beroberoak! Eskuberoak! Iepa entzuleak eta hilabete untan ere eskurberoak ziekin izanen dira musika emankizun polit baten zat. Ordion, otxailaren hogeita bederatzean hastelen ahatsarekin ahatseko bederatzeetan entzutenko zie eskurberoan musika emankizuna eta errepika ondoko hastezken erekin ber tenorean. Hilabete untan. I want to break free! artista homosexualak eta haien obrak. Aurten helduen kantu xapelketaren urtea da. Sailkatzeko kantaldia maiatzaren ugoita bian. <laughs> kantu xapelketari gabe, kantari begirik ez, eta kantari begirik gabe, kantu begirik ez, kantu xapelketaren helburua ere, sohkuntzaren akulatzea baita. Arturuma! Eta kantu idazten, espaziste trebe, bota kantu xaharrak! Ez duda, zaurte euskal kantuaren horatzerat, bakarrik, binazka, leka, akapela, edo musikarekin. Atik izenak eman, martxoren hoita behatzi haintzin, deituz iruleiko irratirat, berreita emeitzi, eta amazazpi, hamalau, amekarata. Edo mailez, kantu xapelketa, abildua gemail.com. Berotu bozaka, Eta kanta! Itzeta putz, itzeta putz, itzeta putz, itzeta putz, itzeta putz, itzeta putz, itzeta putz, itzeta eta itzeta putz, itzeta putz, itzeta putz, putz, putz, Eta putz, putz, Otegi eta Arnaldo Otegi beraz eh, aipagai biak ateratzen eh, delarik gai nagusi da azken eh, ba, egunetan funtsian prentsan euskal prentsan behintzat. Titulu hau paraleloan norabide banatan denborat bat joan, denboran bat joan dira sei urte eta erdi hauetan bat eraguna eta euskal herrian konponbidearen alde mandiren pausoak auzitegiak aldiz bake prozesoa bultzatu zutenak zigortu egin dituzte lagundu beharrean berriak azpimaratzen duena hemen eta bideo bat proposatzen du uh, batera gune hauziaren kronologiaz eta hainbat kronika ere hori lotutakoak eta mm, bestale uh, eh, be, uh, titulu hau esi artean gidari lauikur preso egonak hori uh, lotzen dira ere hemen lau pertsona bereziki aipatzen dituzte marguan barguti intifadetako ikurra bizi osorako zigorarekin, Nelson Mandela borrokalaria presoa eta presidentea, Jerry Adams bakearen bakerako elkarrizketen giltzari eta Abdula Otsalan kartzelatik ere negoziatzaile den kurdoa hemen berrian, beraz tenore honetan hau ditugu uh, gai nagusi otegiren presonegi ateratzea bereziki. Bestalde, suetena utxi izana leporatu diote giza eskubiden ekintzaile saharajek marokori, mendebaldeko saharako lujalde liberatuen hartzai nomada bat hil zuen larumatean marokok. Mohamed Abdelazizek hilketa ikertzeko eskatu dio nazio batuen erakundeari. Bankimun ondoko igandean egitekoa duen bisita gelditu nahi izaitea egotzi diote rabati berrian hemen aipagaiak. Argian bestalde gainagusi, e rausketarik ez zubietan bilduta milaka gipuzkoarek, e rausketarik ez egin dute aldari milaka erritarek beren protesta aldatu zuten atzo, zubietan gipuzkoako foru aldundiak eraikin nahi duenaren e kontra, Lehen bizi, zero gunea bertaraino bide lokaztu eta tik iritsita eta zubietako plazan bertan gero ibilaldi bat egin zuten atzo uh, eh, ejaustegia indarrean den sistemaren ikono eh, gai berezi bat eta hainbat eh, artikulu eta iritzi hori loturik egin ditu argiak beraz segipen berezia egin du. Eta beste gai bat argian generoaz Amelia Barkin Lopezen elkarrizketa irakur gai genero identitatea askatasunez erabakitzen utzi behar zaie umehei edo aurrei. Eta joen hastean aipatu nautzien uh, be, pa, ba, palestineko, palestinako kazetari batek larogeita mar eguneko gosegreba eh, gosegreban zela, larogeita malau eguneko gosegreban gelditu du eta bere askatzea beraz lortu du Muhammad Alkik uh, eh, palestindar kazetariak. Eta azpimarratzeko ere Irlandako hauteskundeak aipatzen dituztela argian eh, hauteskunde gazi gozoak sinfeinen zat. Gazeta puntu eusen aldiz, iri elkargo bakarra ipagai sogeraren erabakia eriko etxen esku orain uh, bidea martxanda eta behotxailaren hogeita asian abiatua da Eh, hori uh, hemen dikaintzina eunta berroita emezortzi erriko etxeak maiatzaren hogeita zazpia bainu lehen egitura berriari buruzko iriz, iritzia plazaratuko dute eta bainako dio zesak katedralean edatzen zuen bideoa Kendu du bideoarekin piztutako polemikaren eh, eraginez, Baionako diozesak artistaren obra katedralatik kentzia erabaki du. Uh, eh, Baionako hausapesak edota ikusle hainitzek uh, edo hainitzen iritziz abortuaren kontrako gora ipamena zen hemen. Eta media bazken eh, foru soziala eta euskaldunen uh, eh, implikatzea proposatzen eh, du ahmen uh, e, desegitean. Uh, bat sortu ondutik zainketa eta prozesuaren zainketaren inguruan beste proposamen hori beraz ateratzen da media bazken aipagai kultura kronika bat ere hemen eh, kantuaren inguruan eta giza eskubiden uh, eh, festivala kari maule dona paule eta miarritzen ikusgaiden filma bat etaz. Zudoztekin bukatzeko eh, lanaren legea ipagai Manuel Valtz gibeleradoa baina hobeki saltatzeko galderazko ikurra. Iritzia orain zuri itzatitio bet beder. Filosofia pixkat goizuntan. Egerek zion, ez da deus handi egin mundu honetan pasiorik gabe. Nire liseoko filosofiako kurtsuek ahasto batzuk utzi dizkidate eta horien artean ejanaldi hau, egerena beraz. Horrekin gutxitun nahi izan zuen egerek, Dekartek arrazoina zentzutasunari emaiten zion garantzia bizian. Herep, erri elkargo bakararen proiektuaren inguruan, behin baino gehiagotan pentsatu izan dut zentzutasun handiz diokatzen ari ginela, eta pasio gutirekin. Bitsi zait, lehen aldikot, etxe bat eskeniko diogu lujalde honi, baliabide gutirekin, egia eta ez amesten dugun etxea, baina lehen etxe bizitza bat, ez dena gaizki. Pentsa ikasle ezin etelaik izan duzuen lehen apartamenduari. Eta pasiori gabe egiten ari gira. Zurtasunez, pausuz pausu, teknikoki. Naiz eta edabideak saiatzen diren, giren, jenderka horbiltzen gaiari, argi gelditzen da gaiak ez duera ojerako surik pisten. Alta, Pasio batzuk badaude iduriz, akbaren inguruan dimisio aizze batek ufatu du. Baina azkenian erreakzione guti, pasori gabeko dibortzio bat? Nola urertu edo irakurri realitatea hau ikusiko ondoko irabeteetan. Momentuko, dekart nagusitu zaigu, eta hots gure lujaldea eta ametsak aterpetzeko etxe bat eraikitzen ari da, ahazoineko eskontza baten bidez. Espero, ara ere, pesta tipi bat eginen dugura horren ospatzeko, eta dekart eta egel gomitatuz. Titio, beder, milesker eta laster laborantza munduan txartuko gira, ekintza desberdinak azken egun hauetan, FNSA edota eh, jia sindikatek eramaiten dituztenak eta ELB sindikatuak zer dio hortaz, krisia hortaz, Jean-Paul Dualde gurekin izanen da laster. noko minutuetan musika pausaino bat lenik. Eta uh, eh, nigara zuek eh, proiektuarekin uh, eh, teraktus mm, kantua mm, probesatzen daut ziet. Ander Fernandezen proiektua da hau, uh, antzerkia, poesia, zirkoa, dantza ikusgarrietan ibilida hainitz eta musika ah. sortzaile lanetan ere hemen beraz bere proiektua. Arrakala horrez gain Gaua bada gaua da merezi zuen ura Alferrik begiratuko Dio inortzer ura Honezkero isilean Eguzkitan urtu Ah, bako akordua baten lodiko maiua Erreka baten soinua gu Ziento bat galdu dugu Lurra gorri dakargu Iraganetik salbu akordia ardu Urak ez dakar itzik Ez bainertzeko bitxik Mutu erori aurreko Postalen ifrentzurik Itxuak omen dira Bizkarrean bibegin dena kontatu nahi baina inorkantzun ezari Ni proiektua eta beraz zer falta zaizu diskoa orkesten du Ander Fernandezek e, beraz, beraz, beraz duzien zuten gitarra eta haotxean azken urte hauetako kantu bilduma proposatzen du eta orain seak laurten guti gure gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Euskal Irratietan laborantza munduan sartuko gira jatsaldeuntan, ejan bezala, eta be aktualitate bete-betean baita Parisen laborantza saloina delarik, eta azken uh, asteetan ere, edo egunetan, eh, hainbat ekintza burutzen baitituzte uh, eh, zon baitzuk, eta jatsaldeuntan, Jean-Paul Dualdeukanen dugu gurekin, ELB sindikatuko bozera maile ona. Bai, zurie. Oden egan bezala, aipatzen da, eh, hainitz, ainitz laborantzaren krisia, salatzen dute, eh, ikusi dugu, hainbat ekintza eh, batzuen bidez, FNSOA edota jia bezalako sindikatuek, laborantza saloinan ere egin olako ekintza punktual batzu. Elbek, bere burua ezagutzen du, lagialdi oiu hortan? Ba, biztan dena, nolaz ez, gure laborari gira lehen lehenik. Hor, grabena, grabena, da oroin buru, eh, bon, konfritzen du numeit izan dira hor eh, ekin zahatzu frango gogorrake, eh, eta jendia moitzen da, hori konfritzen du, ahont konfritzen du, eta e, ados gira mobilizazene behar horrekin. E, salbu da gauza, gaurko egoera da bakar-bakarrik, e, beren buria gau haitzinean emiten duten FDZako eta ZIako buru horien e, deliberuen eta hautien ondorioa, ez da besteik. Eta hori da, okaztinagiena hori da afera honetan, zenta e, badu guai hoita amagurte hola idiela. Seilat eta urtetik, e, ara, krizak badira, dena liberazizine haribuz eman duzte, beren nahitat, guazen geroan gakoa, eta horrein buru, uh, ara, edo urtetik, edo bi badira krizatzu, batian uh, eh, zerri, olada, da. Eh, urtetik edo bi urtetak beti krizatzu izaiten dira, eta Hara, eta gaurko gau egunean, hori behi esnean gertatzen dena, ez da besteik, errepikat bizik ez da, horien hautien deliberoa. Mm -hmm. Jara, hor, laborantza eredu arazo bat dela? Ha, ah, ba, ba, argunt, bakizu, hartzen duzu, guai, gaur entzuten dulaik laik uh, eh, edo irratietan, ezten dute regulazioa behar dela prezioen mendantzeko. Gela, mm -hmm. sei, uh, eh, fen, kasik urtienen du guai, uh, eh, joan dena hartio, martxo undar hartio, uh, mozteko martxo undar hartio, kotak bazien behiz nien. Eta, uh, iran dute oita marbo urten eski kota horiek, Igun nahi notik, lekean zahik izan dien pundutik, haste hastetik beti kota horin kontra jokatu dira erdeza. Beti. Egan ez etzela hori atera bidea, eta indutena beti da, ere partizina beti handien erreman, kipiak beti baztertu. Egun nano beste egizute eta beti regulazioen horren kontra joan dira. Joan den, apilean hono, joan den, martxo honarian behazkotak gelitu dielaik, elgarrizketak izan dielaik eskal ihatietan, goguan dut ono, uh, eh, elgarrizketak izan ziren Ange Duboa ebelbeen izenean eta uh, eh, Lavin uh, eh, ebdezan izenean, zertzioten koten gelitziaz. Eta balio luke, grabak eta horren atzameikia ikusteko zertzion. Nahi nuke entzun gaur zertzion, ordean egan dienaz. erten egan ez etzela hori makur bat, adaptatuko zela laboraria, gaiziela produzitzeko eta gaiziela munduko merkatu horretan jokatzeko eta historio. Eta hoa jai dira bostina ala kontrarioan egten zer da joko hori, zer da joko hori, badira zomeit uh, buruzagi, hautiek egiten duzte, uh, eta ni zeugniz uh, jokoa ere, sosa ere badela hori hantiletan zeugniz, untza untza sakela betetzen ustela zomeitek joko horietan, eta ara, eta beherian zer dira, laborariatzu ezin bizian, laborariatzu leherriten ari, Uh, eh, da zoitia, male eh, eta, uai, uh, lagazken neguntan, uh, bat, uh, behi esne egile uste ez du ikusi, herri guzi, guzi, eta gelitzen dira, denetan, mhm. maleustatia da. Eta hor, azkenean duzuna da, be, autu bat egin zela garai batez, eta autu hori buru gainera erortzen zaiela, handiek sobera handi ikusi eta tipi bilakatu azkenean. Ah, bon, hori nahi bozu, diela betiko historioa da, e, Sindikatorek beti uh, eman nule aitzinean behar spezializatu. Geo kompetitiga eta nako behar spezializatu. Ez posible posibe gehiago etxaldetan, uh, eh, ardi ezne, oi, diferentak emeitea, ez zela kompeti... Ez zela sartzen al, ez aski merkeiten al ez eta historio. Hor dute hori ben kompetizionia. Hor dute, jokadite behaz. Me, jokadite, hor erabakiak hartu duztenak. Nor du pagatzen? Ez ordean erabakiak hartzen duztenak, ez gauk erabakiak hartzen duztenak. Pian nila dute pagatzen. Hori da maleuz dena. Eta beste gauzat bada eh, laguntzen banatzeko sistiman, maleuzki laburantza eta askuntza eta zerealik ere, eh, azkarki lotia behitira eta juntxean sos launtzaik gabe ezpailaik egin txok laburantzaik mhm problema beti bera da, bada, hoita urte gu beti entzuten duela, ze da, euna handako launtzen, euna handako laatan oia, euna handako hugoi bat laborarik unkitzen dutela. Eta beti, beti sistema bera da. Eta hori zendako, beti kompetitibetatian izenean. Eta beti, beti gogorona abendu bat atzameiten dute, era, berri ze miliona sartoko duzte, berri ze ziloinoaten tapatzeko, handan atgeldituko da hartian, gure herriak lehe egiten nahi dira azken, gure laborantzak lehe egiten nahi dira azken, hori da, bere nahi tat. Uztot, eh, ez da ezin, eh, ezin besteik, eh, posibitateak badira, eban behar da, laborantza politika, argunt aldatu, mm. aldatu behar da. Eta justuki, zuko hortan eta helbek nola ikusten du zer egin behar da gaur egun be aldatzeko hori dena eta be laborarien egoera hobetzeko. Bon, janik, janik, politika eta laborarien eh, gure etxaldetako uh, eh, hautiake difenta laizke, launtzak beste giza banatia balire. Eustean ezten bezala, eh, hoiki errepartitia balire, hoiki banatia balire, zehorniz beste hautuik engin ezakela gure txaldetan, eta beste giza tajindazkela moskinen eiten, hori lehenik. Eta gero, behar da, spezializazioen hoi, utzi bere giza, sobera, sobera, fraziltzen dira etxaldiak, kasik denak jahia gira gure etxaldetan, produksione bakar batekin, eta geizki doa laiz da, ebe, eh, ahal bada buria paldu eta pasatzea dutzi, eta, eta male uski askotan gelditu behar, edo animareko zorak egin behar, eta gero, gero ezin atea. Hori da gertatzen behar spezializazioa hori, behar da gelditu eta behar dira produksione eh, bat bano gehi ezagia etxaldetan, ez da lan gehi hau salbu, behar da mozkin araberan, kalitatezko mozkin egbuza izan, eta hori ez du nahi baitezpada salmenta zuzenean, kalitatezko mozkinetan hartzen alda ere industrialek leteriekin, hartzen alda ere supermerkatiekin, banan behar da kalitatezko produksione bati buz jokatu, usteot denakia izazken, ira bazelela izken ordean, ba laborariak eta ba ere konsumatoreak eh, male ondorio grabe gutio bailaike gure produksioneko ekintzak. Hmm. Er, e, erraiten duzu mesala, eh, eh, ekoizpen obeagoan landu eta eta hori, nahi bada, supermerkatuekin ere lan hori eraman, hor, adibidez, ari dira, negoziaketak egiten, fornitzaile eta banatzailen artean, mainan presio arazo ere bada hor, e, adiez, ze presiotan, erosten duten, presio apaletan, hori ere dute salatzen, be, azken ba, ekintzetan. ba, ba, ba, ba ba, ba, benen, bakizu, uh, eh, askuzu behatzia, aldeat, supermerkatu dira, bon, guk ez du supermerkatiak defendiatuko, noike, eh? ez dira, sorkitalare bestia baina hobiak. Benen, uh, eta laborarian artean badaleteria. Mm -hmm. Ta, numeit, presioa nokiten du supermerkateak ala leteriak. Batek bestean gine maindu, beti. Eh, leteriak errainu, ah, supermerkatiak du ezpatu nahi, eta supermerkateak errainu, hamen leteriak daugute, proposatzen ahu Beaz, ez dakiu gehiago gako den. Eh? Manera horretan ez dakiu gehiago dena, uh, eh, aniz moaz eh, modan izan den uh, hitza, la restrukturazioan izan da gauza guzietan laborantzan, elaborarikipiak inala uh, bazertuz, eta ere, eta ere, industria mailan, uh, artizan eta, eta ofiziale ekipiak eta kooperatiba ekipiak, dese denak handituz, denak eta gero, eta supermerkatietan eta zer da, gaurko egunean, ba supermerkatietan, ba uh, esne industria mundu hortan, uh, dezakegu, bi hiru uh, markek edo sozietatea handik, ba supermerkatietu, ba industrial, bere katxitzen dutela merkatu guzia. Eh? Mhm. Enunan dako, latan hori ebano horik iten dute. Beraz, ez da gehiago merkatu, eta algea jenaztako adostasun bat, eta eta bakite zaidin, eh, berak, eh, guban ize gehiago. Mm -hmm. Ez da uste izan behar, konkurantza gaizto bat badela behen bere berek itzen dute. Hain dira guti ez da konkurantza gehiago. Eta dira, eta Eta hor, uh, be, aipatzen baitugu uh, laborantza duriz uh, gehienik, be, geienik, edo bekien ateatzen direna krisi hortatik, dira bioan sartu direnak, eta gehiago lekuko, eta be, lekuko lanetan ari direnak, edo eta ez direnak sartzen merkatu hortan. Ala Ba, ba, Nahi bozu, egia gaurko gaur gertatzen den krizia gutia unkitzen tila banan araike. Eta hoktan ere, eta hortan ere kasuman beharko da, zenta biologiko mundu hoktan eh, badira beharrik eh, jende nahi jantak eta kartxeak gauza hoktan zinez biologiko nautena katxiki aski gor, eta zinez e, eh, sanua eta zinez duna, zinez korra izan nahi, zenta e, bada biologikoa e, agroindustriari, beste produksione guziak utzi dien bezala, ba esne, ba haragi, Zite, eh, fite joain da biologikoan mehkatia, eh, beste mehkatia joan den bezal bezala joain da. Mm -hmm. Hori da gertatuko. Beraz, da, bizi kasuman beharko. Eta hori da eskaz, eh, horrein buru. Eh, agroindustria horrek du, supermerkatiekin akortian, egiten, merkatu, giro, hitzuri, eta gure presioen ondori hori, ez da besteek. Artean zinez laborariek balute bere nintza, beste hilitake. Banan, badira gaurko egunean ente profesionak, behi nian bada baino, ez nian ere badira bon eskualdeka diraek. Banan, aipatzen dela presioa ente profesionoetan, ah, ez da gehiago. Ez dute aipatu nahi presioik. Beizik eta ez dela posible. Zendako ez da posible. Zendako uh, ez da jakitena hal supermerkatu eta agroindustrian artean ze presio den, denek dakitelaik, laborari ekpatia den muskina, laborari espatia den presiua, ezin dela, ez titiela fresak edestaltzen, zendako hori. Zendako eskualdetetaik, usten da, uh, egan kasik, uh, izan behar ez duken presio egiteat, eta hori nuru beste bat ez dugu sekolainak iten, zendako. Hori poderiak da, eta legiak dira gizartateinak. Eta legiak nokiten ditu horre, sosak du manatzen, kapitalak du manatzen, eh, hori muru. Hori ez da, ez ez da Oaxa hori. Mhm. Parisko saloina, laire bihitzaz, aipatzeko eh, Jean-Paul Dualde hor, eh, be momentuntan uh, eh, baita, aipatu dugu, bazirela gatazkaino batzu. Uh, joiteko akziste, uh, laborantza saloin hortara, zerbait ekartzen hau zi, uh, Parisko laborantza saloin horrek? Bon, ez tegit, zentzutat, uh, den hori bon, guk, uh, guk laborari gisa, munduago ez gira joiten, izan gira hartako doiak, eh, kuriozatez, baina, bon, da handi bat, eta bai, eh, eh, gu ahont beste zer baten gira, gu Na Nageo sindikat mailan, uh, konfederazioan peizanek atxitzen du, ba, bere estandaan eta mitzatzen gira, hartako doia egon gira gu ere tartekan. Uh, bo, mitzatzeko leku bat da, banan, uh, jara, horre beste, nola egin dut, uh, eunguzitako egealitate, laborarien eunguzitako tik ahun beste numeiteko mundu bat da hoge. Mm -hmm. Zendako, agro industria hogek behitu esku gaina ez da besteik. Ez da besteik. Jean-Paul Joal beraz, sindikatuko gitkidea eta bozera maila gurekin eh, ginuen mire eskaja. Nik zuri, ondoko unak artea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, obskali ratietan. Eskuberoak! Beroberoak! Eskuberoak! Iepa entzuleak eta hilabete untan ere eskuberoak ziekin izanen dira musika emankizun polit baten zat. Ordion, otxailaren hogeita bederatzean hastelen ahatsarekin ahatseko bederatzeetan entzutan zie eskuberoan musika emankizuna eta errepika ondoko hastezken erekin ber tenorean. Hilabete untan. I want to break free! Artista homoxik solak eta haien obrak. eta itzetaputzen horrekin agurtzen zaituztet gaurko bihar. Martin Kitio, gurekin izanen da eta irunean izanen da normalki, duriz Euskarazko aur euskolari izan aldatu dute, ez da gehiago Donibane deituko baizik eta Don Corleone. Ea, zer emaiten duen, anarten txeiak euskal irratietan. Euskal irratietan.